Ebyabalevita esura ya makumi gabiri na ishatu Ebiro bikuru byedini Omkama agambira Musa ati ogambire abaisiraeli oti ebiro bikuru byomukama ebitairweo ebyo muraranga okwobiri nteeko zitakatifu nibyebi emirimo ekorwe ebiro mukaga ekyamushanju ni sabato kiro kyekyosi nteko ntakatifu mutakora mulimo ni sabato yo mukama omumatura ganyu gona ebini byo biro bikuru byo mukama ebitairweo byenteko zitakatifu ebyo muraranga akanya kabyo akatairweo pasika nemikate etatumbisibwe Waigorobwe kiro kya 10 na bina kyo mwezi gwa mbere Ikyo kiro kya Pasika yo mukama akiro kya 10 na bitanu kyo mwezi gwonene kiro kikuru kyo mukama kemikate tatumbisibwe mulitani mugiria ebiro mushanju akiro kya mbere mugire ente kontakatifu mtalikora mulimo gwa kachwazi kano ebiro mushanju byona muongere omukama ekiongo kyo kuokibwa akiro kya mushanju nteko ntakatifu mutalikora mulimo gwa kutwazikana omkama agambira musati ogambira abaisraeli oti olwo murata omunsi eyondi kuba mukagesha nebira babyayo mureteraga omukwani omuganda gwengano eyo muligesha eri ya mbere omuganda ogwo uragucunkeza omumayisho gange niro ndibakunda omukwani aragucunkezaaga bukeire bwa sabato kirekyo muracunkezaaga omuganda muhongere omukama akapaya komwana gwentama gw'omwaka gumu obuzira kamogo ekiyongo kyokokibwa hamoinekyo mungeireo ekiyongo kyemyaka ekiro ibiri zensano enungi etabira ine namajuta kyo kuongera omukama kyokezibwe omuliro akatachukakyo kakyo kanshemerera inye mukama muteo nekiyongo kyokunywa divai erita emo mutalirya mukate anga mbugirwa zibabirwe anga ziri zibisibisi kuturuka kiro kyonene eki oro muliongera omukama mukamuganuza kiragiro keira lyona omumizarwa yanyu omumatura ganyu gona ekiro kikuru kegesha kandi mubale amalimansi mushanju agagobire kwema kiro ekyo muliba muleteirewo omuganda gw'ekiyongo kyo kuchunkeza mubale ebiro makumi gatano kuturuka bukeire bwa sabato ya mushanju aho muongero mukama ekiyongo kyemyaka emiya bulika mugire emiganda ebiri eyo kutunkeza buligumo gukolwe omukiro ibirize nsano nungi ensane egyo ekandira inwe neitumbyo mugiongere omukama kumuganuza emikate egyo mugiongerane nobwana mushanju bwentama obomwaka gumo obutaina kamogo nenumi ento emo nempa ya zentama ibiri biongerwe omukama ekiyongo kyokwokibwa kigende nekiyongo kyabo kyemyaka nebiyongo byabo ebyokunywa ekiyongo eki akataju kakyo kanshemerera inye mukama kandi muonge empaya emo yembuzi ekiyongo kyenyatano yobufu n'empaya ibiri z'obwana bwentama bw'omwaka gumo mugitambe ekitambo kemirembe omkuwani yabiyongeamo nemikate yokuganuza kiongo kyokutunkeza mu mashogo mkama amono bwana bubiri bwentama ebyo kuongera omukama bitakatifu marabibe gabakuwani akiro kyonene murange oko muragira enteko ntakatifu mutalikora mulimo gwa kachazi kano kiragiro kyeira lyona omumizarwa yanyu omumatura ganyugona kamura geshaga emisiri yanyu otaligesha ndimiro kugituruka mumperero bwoli kandi otalimara kugesha okashubamu kuronda rondamu ebisigairemu ebyo obirekeremu omunaku n'omwizi ninye omkamaruwanga ekiro kikuru kyo mwaka guya Omukama agambira Musa ati Ogambira abaisraeli oti akirokya mbere ekyo mwezi gwa mushanju mwekomye ekirokye kyosi abayoe nteko ntakatifu ekiro kikuru ekyo kirangwe amakondere mutalikora mulimo gwa kachwazi kano kandi muongerega omukama ekiongo kyokwesa omuliro ekirokye nyatano omukama agambira Musa ati akiro kya 10 kyomwezi ogu gwa mushanju kiro kenya tano alinywe kabeka shango ko kugira enteko ntakatifu mweshase kandi muongero mukama ekiongo kyo kuokesa muliro akiro kyoneneki mutalikora mulimo akubakiro kenya tano kubatirira amukama ruwangawani enshonga omuntu aliba ateshasize akiro kyonene eki bali mutwa omubabu kandi wena wena alikora omulimo akiro kyonene eki omuntu ogo ni musirikya achweke omumbawenene mtalikora mulimo kiragiro keira lyona omumizarwa yanyu omumatura ganyu gona irabaka sabato yanyu yekyosi mara mweshasega kwema bwaigoro bwekiro kyamwenda kyomwezi ogwo kuturuka bwaigoro bunu mwekomye sabato yanyu ekiro kikuru kyensisira omkama agambira Musa ati ogambire abaisiraeli oti akiro kya 10 na bitano kyomwezi ogu gwa mushanju kiro kikuru kyo mukama kyensisira kitware ebiro mushanju akiro kya mbere habeo ente kontakatifu ntalikola mulimo gwamaani ebiro mushanju muongere omukama ebiyongo byokokesa omuliro akiro kya munana mushube mugire enteeko ntakatifu mara muongere omukama ekiyongo kyokokesa omuliro kiro kenteeko ntakatifu mutalikola mulimo gwakatwazikano ebinibyo biro bikuru byomukama ebitairweo ebyo mulularanga kabuba bushango bwente kontakatifu bokuongera omukama ebiyongo byokokesha omuliro nebiyongo byemyaka ebitambo nebiyongo byokunywa bulikimo akiro kyakyo sabatozo mukama zitabulimu negabozanyu zitabulimu nebiyongo byanyu byona byendagano bitabulimu nebiyongo byanyu byobweyendezi bitabulimu ebyo muli kugabira omukama akirukya 10 na bitano kyo mwezi gwa mushanju oro mulishangwa mwegesire endimiro zanyu mweko myege ekiro kikuru kyo mukama ebiro mushanju ekiro kya mbere kibega kyekyosi kumo ne kya munana ekiro kya mbere mukwate ebiraba byemiti kaliza amatagi gemikindo nage miti emiyango no butibwa bwiga bushanduke omumaisho go mukamaruwanga wanyu ebiro mushanju mwekomye okokiri kiro kikuru kyo mukama kyebiro mushanju omumwaka kiragiro kyebiro byona omumizarwa yanyu mukyekomyega omumwezi gwa mushanju abaisiraeli inywena mulimara ebiro mushanju omunsisira niroba igikurubanyo balimanya oko mbatwize omunsisira orombaire nabaire Misiri ninye omkama ruwanga wanyu Nikuwa Musa yagambire atyo abaisiraeli ebiro bikuru byo mukama ebitayirweo